Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօր խոսելու ենք դաշտանային ցավերի մասին։ Դաշտանային կծկանքները կամ ցավերը, որով այնի ստորին հատվածում փուլսացվող կամ կծկանքային ցավեր են, որոնք ուղեկցում են բազմաթիվ կանանց դաշտանից անմիջապես առաջ եւ ընթացքում։ Որոշ կանանց այսպիսի անհարմարավետությունը պարզապես նյարդայնացնում է։ Մյուսների մոտ դաշտանային ցավերը կարող են այնքան ուժեղ լինել, որ ամեն ամիս մի քանի օր խանգարեն առօրյա գործերին։ Ասել է թե որպես ֆիզիոլոգիական process այն կարող է ուղեկցվել մի շարք տհաճ զգացումներով։ Աղջիկների ու կանանց մեծամասնությունը նույնիսկ դրանից 1-2 օր առաջ նկատում է թեթևակի տկարություն, կրծքագեղձերի կոշտացում, գրգռվածություն, ծանրության զգացում որովայնի ստորին հատվածում։ Այս ախտանիշների դեպքում հաճախ բուժման կարիք չի զգացվում։ Սակայն երբեմն դաշտան ընթանում է որովայնի ստորին հատվածի եւ փոքր կոնքի շրջանում կծկողական բնույթի սաստիկ ցավերով, գլխացավով, փսխումով վախով, քնի խանգարումներով, աշխատունակության անկումով, հիշողության թուլությամբ եւ այլն։ Այնպիսի խնդիրները, ինչպիսիք են էնդոմետրիոզը կամ արգանդիմիոման, կարող են առաջացնել դաշտանային կծկանքներ։ Պաճառի բուժումը ցավը նվազեցնելու բանալին է որևէ այլ հիվանդության հետ կապ չունեցող դաշտանային ցավերը հակված են տարիքի հետ մեղմանալ եւ ծնդաբերությունից հետո հաճախ բարելավում են։ Ցավոտ դաշտանի ինչ տեսակներ կան, ինչպես ախտորոշել։ Երբ է արտահայտվում ցավը, նպաստող գործոնների եւ բուժման ընթացքի մասին այսօր զրուցելու ենք մանկաբարձ գինեկոլոգ Էմա Հարությունյանի հետ։ Մշկուի, քանի որ թեման բավականին ծավալուն է եւ պահանջված, խոսենք մանրամասն։ Խնդրեմ։ Ցավոտ դաշտանը կամ դիսմենորյան բաժանվում է երկու մեծ խմբի՝ առաջնային եւ երկրորդային։ Առաջնային ցավոտ դաշտանի ընթացքում դիտվում է կրկնվող կծկողական ցավեր որովայնի ստորին շրջանում, որոնք առաջանում են դաշտանի ընթացքում Այս դեպքում կոնքային ախտաբանությունը բացակայում է։ Իսկ երկրորդային դիսմենորեան բնութագրվում է որպես ցավ դաշտանի ընթացքում, որի հիմքում ընկած է որևէ կոնքային ախտաբանություն։ Ներկայումս դեռահաս աղջիկների շրջանում ցավոտ դաշտանի տարածվածությունը կազմում է մոտավորապես 60-ից 90% դեպքերը։ Շատ աղջիկներ նշում են, որ ցավոտ դաշտանը հանգարում է դասապրոցեսին, հասարակական ակտիվությանը, սպորտային պարապմունքներին, եւ ազդում է ընկերների հետ շփման հարաբերություններում։ Ցավոտ դաշտանը հիմնականում արտահայտվում է, երբ հաստատվում են օվուլատոր ցիկլեր, որը սովորաբար տեղի ունենում առաջին դաշտանից, այսինքն մենարխեից, մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի անց որը կախված է հիպոթալամո-հիպոֆիզար ծվարանային համակարգի հասունացման անհատական արագությամբ։ Առաջնային ցավոտ դաշտանը բնութագրվում է կծկողական վերցալքային ցավերով, որոնք սկսվում են դաշտանից մի քանի ժամ առաջ կամ դաշտանից սկսվելուց մի քանի ժամ անց։ Ցավը իր ուժգնության պիկին է հասնում դաշտանի արյան առավելագույն արտահոսքի հետ եւ կարող է պահպանվել մինչեւ 2-ից 3 օր։ Ցավը ունենում է հիմնականում նոպայաձև բնույթ, որպես կանոն, բայց կարող է լինել նաեւ բուդ բնույթի եւ տեղակայվել որովայնի ստորին հատվածներում, գոտկային շրջանում ինչպես նաև ազդրերի շրջանում։ Կարող է ցավոտ դաշտանը համադրվել նաև փորլուծության, սրտխառնոցի, փսխման, հոգնածության, գլխապտույտի, թեթև գլխացավի, ինչպես նաև ուշագնացության, ջերմության բարձրացման հետ։ Այս կանգատները հիմնականում պայմանավորված են կնոջ օրգանիզմում պրոստագլանդինների սինթեզի շատացմամբ։ Ամեն դեպքում, երբ կա ցավոտ դաշտան, այն չպետք է համարել նորմա եւ չդիմել կլինիկա զբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Պետք է դիմել անմիջապես բժշկի, կատարել անհրաժեշտ կլինիկոլաբորատոր եւ կորտիկային հետազոտությունները, դնել ճիշտ ախտորոշում եւ մշակել բուժման պլան։ Բուժումը առաջնային ցավոտ դաշտանի դեպքում կարելի է սկսել ոչ հորմոնալ թերապիայից, այս պարագայում որպես առաջնային գծի դեղորայք կիրառվում է ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղորայքը, սակայն այս պարագայում չպետք է մոռանալ ստամոք սաղքային տրակտի հնարավոր կողմնակի էֆեկտների մասին եւ պետք է բժշկի հետ համատեղ քննարկել նոր ընդունել տվյալ դեղամիջոցը։ Որպես երկրորդ գծի բուժական միջոց է հանդիսանում հորմոնալ դեղամիջոցները։ Այս դեղամիջոցները պետք է դիտարկեն այն կանայք, ովքեր չեն պլանավորում հղիություն եւ չունեն հակացություններ։ Այն կանայք, ովքեր հրաժարվում են դեղորայքի կիրառումից, կարելի է առաջարկել լինել ֆիզիկապես ակտիվ։ Ֆիզիկական վարժությունները բարելավում են ցավոտ դաշտանի ախտանիշները։ Զբաղվել յոգայով, կարելի է կիրառել տեղային ջարակ, պահել դիետաներ, ավելացնել մրգերի եւ բանջարեղենի քանակը պակասեցնել ճարպոտ սննդի օգտագործումը։ Օգտագործել կոճապղպեղ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ օրական 750-ից 2000 մգ քանակով կոճապղպեղի օգտագործումը կարող է բերել դաշտանային ցավի մեղմացմանը եւ նույն էֆեկտը տալ, ինչ ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղամիջոցի օգտագործումը։ Իսկ եթե հայտնաբերվել է որևէ կոնքային ախտաբանություն, Այսինքն, ախտորոշումը դրվել է որպես երկրորդային դիսմենորեա, ապա այս դեպքում պետք է վերացնել պատճառը, որը հանգեցնում է դաշտանի ցավոտ լինելուն։ Իսկ որոնք են երկրորդային դիսմենորեայի պատճառները։ Դրանք կարող են լինել հետևյալը. էնդոմետրիոզը, արգանդի միոման, ցերվիկալ ստենոզը, անատոմիական անոմալիաները, կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունները, ուռուցքները եւ այլ պաթոլոգիաներ։ Տվյալ պաթոլոգիայի վերացումը հանգեցնում է ցավոտ դաշտանի վերացմանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրեց բժշկուհին, ցավոտ դաշտանի համար նպաստող գործոններ են բորբոքային գործընթացները, ոչ կայուն սեռական կյանքը, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները, ոչ առողջ ապրելակերպը, ծխելը, սթրեսը, սուրճի չարաշահումը, անկանոն քունը, ավելորդ քաշը եւ այլն։ Հոգեբանական վիճակը կարող է սրել կամ խորացնել վիճակը եւ երբեմն կարող է կարիք լինել հոգեբանական խորհրդատվության։ Բուժումը լինում է դեղորայքային եւ ոչ դեղորայքային։ Ցավի պաթոգենեզը վարզելուց հետո որոշվում է բուժման մեթոդը։ Օգտագործվում են հոմեոպաթիկ բուսական միջոցներ, հորմոնալ եւ հակաբորբոքային դեղորայք։ Ներկայումս պարզվել է, որ ցավի պատճառը պրոստոգլանդինների մեծ քանակի արտազատումն է նախադաշտանային շրջանում եւ դաշտանի օրերին։ Այդ պատճառով նշանակում են անտիպրոստոգլանդինային ազդեցության ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչներ։ Դրանք տրվում են դաշտանից առաջ եւ դաշտանի առաջին 2 օրը։ Մի քանի ամիս օգտագործելուց հետո կարող է շատ լավ արդյունք լինել։ Ինքնուրույն ցավազրկողներ օգտագործելը ճիշտ չէ պետք է առնվազն մեկ անգամ բժշկի դիմել եւ ողջել ցավի իրական պատճառը։ Կանխարգելման համար առաջարկվում է առողջ ապրելակերպ, կանոնավոր քուն, ճիշտ սնունդ, մարմնամարզություն։ Ինչպես գրում է դոկտոր Կետեյմը, ցավոտ դաշտանը հանդիպում է կանանց մեծամասնության մոտ։ Ավելի հազվադեպ է դարձել անցավ եւ առանց նախադաշտանային սինդրոմով ընթացող դաշտանային ցիկլերը։ Ցավի պատճառ առավել հաճախ հանդիսանում են նաև ժառանգականությունը, կոնքի թույլմկանային ապարատը, օրգանիզմին անհրաժեշտ միկրոէլեմենտների անբավարարությունը, հատկապես կալցիումի եւ մագնեզիումի։ Գինեկոլոգիական հիվանդությունների արկայությունը անամնեզում, արգանդիմիոմա, ֆիբրոմա, պոլիպներ, էնդոմետրիոզ եւ այլ հորմոնալ խանգարումներ։ Ինչպես կանխարգելիլ ցավոտ դաշտանը բժշկուի Էմա Հարությունյանը հորդորում է զերծ մնալ սառեցումից, քանի որ դաշտանի ընթացքում կնոջ օրգանիզմը շատ զգայուն է ջերմության փոփոխությունների նկատմամբ։ Խուսափել ստրեսից կամ փորձել տալ adekvat պատասխան ստրեսի դեպքում։ Բացասական էմոցիաները մի քանի անգամ մեծացնում են ցավի ինտենսիվությունը եւ նախադաշտանային սինդրոմի ախտանշանները։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության մայրական եւ երարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավակյանի տեղեկատվության համաձայն ցավոտ դաշտանի դեպքում անպայման պետք է դիմել բժշկի, որ เป զի parzvi արդյոք դա առաջնային է թե երկրորդնային։ Ախտորոշումը parzելուց հետո որոշում են բուժման անհրաժեշտությունը եւ մոտեցումները։ Առաջնային ցավոտ դաշտանի պատճառ կարող է լինել նաեւ էնդոմետրիոզը, հիվանդություն, երբ արգանդի լորձաթաղանթը թափանցում է արգանդի մկանային շերտի կամ ձվարանային հյուսվածքի մեջ։ Էնդոմետրիոզ օջախները դաշտանային պարբերաշրջանի ընթացքում ենթարկվում են փոփոխությունների։ Արգանդի լորձաթաղանթի արյունալեցում, լորձաթաղանթի շերտազատում եւ այլն, որոնք էլ դառնում են ցավի պատճառ։ Առաջնայինը կամ ֆունկցիոնալը որպես կանոն նկատվում է չծննդաբերած կանանց եւ հատկապես աղջիկների մոտ։ Ցավերը կարող են սկսվել դաշտանից մի քանի օր առաջ կամ դաշտանի հետ միաժամանակ եւ անցնել 1-ից 3 օր հետո։ Սովորաբար կնոջ տարիք մորթի հետ այս ցավերը նվազում են եւ երեխա ունենալուց հետո գրեթե անհետանում։ Ցավերի պատճառ կարող են լինել նաև ներքին սեռական օրգանների թերզարգացումը եւ վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ, ինչպես նաև հորմոնային խանգարումները, անատոմիական կառուցվածքը, արգանդի չափից ավելի առաջ կամ հետ թեքվածությունը։ Երկրորդային կամ օրգանական ցավոտ դաշտանը կանանց մեծ մասի մոտ սկզբում ընթանում է առանց ցավերի, սակայն ներքին սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների, դրանց հետևանքով առաջացած կպումների, արգանդի դիրքի շեղումների, ձվարանների հորմոնային անբավարարության, փոքր աջակցել կոնքի օրգանների ախտահարումների, ինչպես նաև սեռավարակների հետևանքով հետագայում ընդանում է տհաճ երևույթներով ու խիստ ցավերով։ Այս դեպքում ցավերը սկսվում են դաշտանից շատ ավելի շուտ եւ տևում ավելի երկար, քան սովորական դաշտանային ցավերը։ Ցավոտ դաշտանի առաջացման գործում կարևոր դեր են խաղում նաև պրոստագլանդինների քանակի ավելացումը, արգանդի ուռուցքները, միոմա, էնդոմետրիոզը, արգանդի լորձաթաղանթի հաստացում, ձվարանի կիստան, ինչպես նաև տեղադրված ներարգանդային պարույրը եւ այլն։ Միոմայի ժամանակ արգանդի պատը ենթարկվում է փոփոխության, որն էլ դառնում է մեխանիկական արգելք դաշտանային արյան հոսքի համար։ Դրա հետևանքով սկսվում են ուժեղ կծկումներ, որոնք ընկալվում են որպես ցավ։ Ինչ վերաբերում է էնդոմետրոզ հիվանդությանը, որը դաշտանի ժամանակ շատ հաճախ դառնում է ուժեղ ցավերի, արյունահոսության, որոշ դեպքում նաև անպտղության պատճառ, ապա պետք է ասել, որ դա պայմանավորված է արյան մեջ հայտնված եւ շրջանառող արգանդի լորձաթաղանթի մասնիկներով, որոնք կարող են կանգ առնել ինչպես սեռական, ձվարան, արգանդ, փողեր, հեշտոց, այնպես էլ արտասեռական օրգաններում, թոքեր, աղիներ։ Դաշտանի ժամանակ լորձաթաղանթի այդ տարերը հորմոնների ազդեցությամբ ենթարկվում են փոփոխությունների՝ արգանդի արյունալցում, լորձաթաղանթի շերտազատում եւ այլն։ Ցավոտ դաշտանի պատճառները հայտնաբերելու եւ ճիշտ բուժման համար անհրաժեշտ է դիմել բժշկի։ Եթե դաշտանային ցավերի պատճառը հիվանդությունն է, անպայման պետք է հետևել բժշկի խորհուրդներին եւ հիմնովին բուժվել։ Սերավարակների եւ փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունների դեպքում բժիշկը կնշանակի հակաբիոտիկներ, միոմայի կամ կիստայի պարագայում ցուցված է վիրաբուժական միջամտություն։ Հիշեք, դաշտանային պարբերաշրջանի ցանկացած խանգարման, այդ թվում ցավոտ դաշտանի դեպքում անպայման պետք է դիմել մանկաբարձ գինեկոլոգի։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին Արցանց տիրույթում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյան։ Առողջ եղեք։